7 bob. Hazreti Ayso ko'pchilikka so'z qilib bo'lgandan keyin Kapernaum shahriga qaytdi. U yerda Rimliq 105 ning e'tiborli chokiri egri kesal bo'lib, o'lim girdovida turadi. 105i Hazreti Aysoning ishlardan xabar tepib, bir nechta Yahudi oqsoqolning berib, uning kelib chokirini saqaytib qo'yishi uchun o'tinishini topshirdi. Oqsoqollar hazrati aysoning oldiga berib yuz beshi haqiqatan sizning yordam berishingizga arziydigan odam o'zi yahudiy bo'lmisimu biz yahudiylarni yaxshi ko'radi hatto biz uchun bir ibodat qonunimi selpadi deb uning yuz beshning uyiga berishini chin ko'nglidan talab qildi hazrati ayso ular bilan birga yo'lga chiqdi biroq uyga yetib kelishga oz qolganda yuz beshi hazrati aysoning oldiga bir necha do'stini avatdi ular taqsir yuz beshi ovora bo'lib uyimga kelishingizga arzimayman hatto o'zimni berib siz bilan ko'rishishga loyiq emasman bir ig'iz so'z qilib qo'ysangiz chokirim soqiyib ketidi meningmi ustimda boshlig'im qo'l ostimda lashkarim bor biriga bo desam bordu biriga ka desam keladu chokirimga bu ishni qil desam u shu ishni qiladi xuddi shuningdek siz bir ig'iz gap qilsangizla hamma ish hal bo'ludi deydi dedi yuz beshni gapini anglab hayron bo'lgan hazrati ayso burilib billi kelgan haloyiqqa darvaqa man isroillar orasidimi bundoq ishonchni hech kimda ko'migan edim dedi yuz beshi avatgan yilqi kishilar qaytib borganda shakarning butunlay soqiyib ketganligini ko'rdi uzun o'tmay hazrati ayso noyin degan shaharga qarab yo'l oldi uning shogirdlari va yana nurg'ulg'an kishilar uningga agishib mangdi u shahar darvozasiga kelganda jinoz ko'tirib chiqayotgan bir to'p odamga yo'liqib qoldi ölgüçi bir tul ayolning yolg'iz o'g'li edi shahardagi nurg'un kishilar yelqi tul ayol bilan billa chiqqan edi bu ayolni ko'rgan hazrati ayso ichini og'ritgan holda uningga yig'limang dedi ondin to'pning oldiga o'tib jinozaga qo'lni takkuzgan edi jinoza ko'tirganlar to'xtadi hazrati ayso yigit o'rningdan tur deyishi bilanla o'lib qolgan yigit qo'pib gap qilishga boshildi hazrati ayso uni onisiga topshirib berdi qo'rqinch bosgan ko'pchilik orimizdan ulug' bir payg'ambar chiqdi xudo bizga shafoat qilish uchun keldi deb xudoni makildi hazrati aysoning bu ish to'g'risidagi xabar butun yahudiylar zemini va atrofdagi rayonlarga tarqilib ketdi Yahyo payg'ambarning shogirdlari bu ishlarning hammasini Yahyoga yetkizdi. U shogirdlardan ikki kishini o'zi yetayotgan zindonga chaqirib, ularni Hazrati Aysoning oldiga Xudo bizga avatmoqchi bo'lgan qutqizg'uchi sizmi yoki boshqa birsi kelamdi deb so'rab kelishga avatdi. Ular Hazrati Aysoning oldiga berib, ko'mildirguvchi Yahyo bizni sizdan xudo bizga aytmoqchi bo'lgan qutqizg'uchi sizmi yoki boshqa birisi kelamdi deb so'rab kelishga avatdi dedi dal shu chog'da hazrati ayso og'riq siloq totgan va jin chaplashgan nurg'un kishilarni saqaytgan va nurg'un qorg'ularning ko'zini ochgan edi shuning bilan u yahyo payg'ambarning shogirdlariga sizlar qaytib berib yaratgan mo'jizalarimni va aytgan ta'limlarimni Yahyoga yetkizib, ko'rlarning ko'zi ekildi. To'kurlar ma'alaydigan bo'ldi. Mahov kesili bo'lganlar saqaydi. Gaslar аңлыялайдыған bo'ldi hatto o'lganlarmu tirildi va kambag'allarga xushxabar yetkazildi deb aytinglar Яхяғы yana мәндің gumonlanmay manga tavranmay ішәнгәллә, nemi degan baxtlik deb qo'yinglar dedi yahyo payg'ambarning shogirdlari ketgandan keyin hazrati ayso ko'pchilikka yahyo to'g'riliq mundaq dedi sizlar burun yahyoni izlab cho'lga bog'ninglar da zodi qandaq bir odamni ko'makchidinglar maydoni shamolda yalpinib turgan qo'mushdak tavrinib turadigan bir yaxshi chaqningmi yoki chiroyli kiyingan bir islzodinimi hargiz undoq emas hashamatli kiyim kiyib olgan ashi ishrat ichida yashaydigan kishilar cho'lda emas balki xon ordisidan tepilidi amaliyatda sizlar bir payg'ambarni ko'rgili chiqdinglar endi bilib qo'yinglarki yahyo har qandaq payg'ambardimmu ustun payg'ambardir chunki muqaddas yozmalarda mana oldingda elchimni avatiman u sening yo'lingni oldin ola tayyorlaydi deb yozilgan va bu yerdagi elchim dal yahyo payg'ambarni ko'z bilib qo'yinglarki insonlar orasida yahyodinmu ulug' kishi yo'q Әмма, Құданың патшалығыдекі әң әрзімәс бірсімі, uningdan ulug' bo'ladi buni anglagan puhrolar hatto boshqirlarmi xudoning yo'li to'g'ri dedi chunki ular burun yahyo payg'ambarning cho'mildirishini qabul qilgan edi lekin parishilar va tavrot ustozlari Яхя payg'ambarning көмілдірісіні qabul qilmay xudoning o'zirga bo'lgan maqsadini qayirib qo'ygan edi shuning bilan hazrati ayso ularga mundoq dedi bu zamonning sizlarda kishilarini zodi kimlarga o'xshatay ular xuddi ko'chada o'ltirib elib bir biriga biz sizlarga sunoy kelib basak usul o'ynamadinglar mota muzikasini kelib basak yig'izor qilmadinglar deb ranjiydigan tuturuqsiz bolalarga o'xshaydi chunki kömüldürgüçü yahyo kelip, rozu tutatdi sharob ichmaydi Şunun bilan ula, uningga jin tegibdi deyishdi İnsan oğlu bo'lsa hem yeydi hem ichidi biroq ula, tozi bir to'ymas yaş ekan u bojgir va boshqa gunohkorlarning do'sti deyishidi bilib qo'yinglarki hikmat uni qabul qilganlar orqali toniladi parislardan bir kishi hazrati aysoni tamoqqa taklif qildi hazrati ayso uning uyiga berib tamoqqa o'ltirdi u yerda poyisha deb tonilgan bir ayol hazrati aysoning bu payisning uyiga kelganligini anglab oq qosh teshidan yasalgan bir qutida atir elib keldi va hazrati aysoning kaynida putig'i yaqin yerda turib yig'lashga boshladi uning ko'z yoshlari hazrati aysoning putlarini ho'l qilibatdi ondin u choshlari bilan hazrati aysoning putlarini eritib quritdi ham putlarini so'yib ustiga atir surdi hazrati aysoni chaqirgan parisi buni ko'rib ichida bu odam rost payg'ambar bo'lgan bo'lsa o'ziga qo'lini takkuzgan bu ayolning poyshi ekanligini biladdi deb o'yladi buni bilgan hazrati ayso shimon sanga aytadigan bir gapim bor dedi ayting ustoz dedi shimon ikki odam bir kishiga qarzdor ekan biri besh yuz kumush tangiga yana biri bo'lsa ellik kumush tangiga qarzdor ekan har ikkisining qarzni qaytarish imkoniyati yo'q ekan shunga qarz egisi mehribonlik qilib har ikkisining qarzini kechirim qilibdi seningcha ularning qaysisi qarz egisini bakrak yaxshi ko'rdi deb so'radi hazrati ayso meningcha ko'proq kangchilikka erishgini deb javob berdi shimon to'g'ri aytding dedi hazrati Eysa. oldin u hilqi ayolni ko'rsatib shimonga bu ayolni ko'dingmi? Uyingi kelganimda sen puturimni yuyishqa suv bermagan eding biroq u ko'z yishi bilan puturimni yudi kechi bilan yirtib quritdi Sen meni hol ahvol so'rab suyib kutib olmagan eding lekin u men kirgandan totib putlarimni suyuyotidi san mehmonlarga tadim qilinadigan yog'ni beshimg'imu surkimigan eding biroq u meni hurmatlab putlarimga atir surkab qo'ydi qisqasi sanga aytayki uning nurg'un gunohlarining hammasi kechirim qilindi shunga uning manga ko'rsatgan mehr muhabbati cho'nqur lekin oz kechirim qilingannim ko'rsatgan mehr muhabbitimu oz dedi ondin hazrati ayso u ayolga gunohlaring kechirim qilindi dedi hazrati ayso bilan bir dastxonda o'tirganlar hatto kishilarning gunohlarini gunohlarinimi kechirim qildigan bu odam zodi kimdu deyishdi hazrati ayso yilqi ayolga Маңы бағылған ішәнчің сені құтқызды. Аман бол, деді.